السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أما بعد أكم شكر الله subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salamu zimwendee na si mwingine ni kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Leo tunaanza darasa letu lipya katika kitabu kipya ikiwa ni tarehe kumi na sita mwezi wa tisa elfu mbili na ishirini na moja miladia tunaanza kusoma kitabu bulughu al-amani بشرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى تاليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد ابن يحيى An-Najmi rahimahullah. Na moja kwa moja tutaanza na muqaddima wa muhaddiq muqaddima muhaddiq aliyefanya tahqiq risala hii ambayo ni maktaba Darul Minhaj maktaba Darul Minhaj ambayo Darul Minhaj ndiyo iliyochapisha hichi kitabu Darul Minhaj ndio iliyochapisha hichi kitabu kuna qismu tahqiq wal bahth al ilmi basi mtu mmoja katika maktaba hii kuna kitengo cha kuhakik zile makhtutat na watu wenye kazi ya kufanya bahthi ya kielimu kwa hiyo hawa mabwana wameweka mukaddima katika hichi kitabu kipindi walipokuwa wanakifanyia tahqiqi hayo ndio uslubu wa hawatoi kitabu kakichapisha isiyokuwa watakifanyia tahqiq kwa hakiki kwamba zile nas zilizopo pale katika kitabu chao ni nasi ambazo zimeunganika moja kwa moja kutoka kwa mtunzi wa kile kitabu. bimaana hakutokuwa na maneno yaliyodondoka na wala hakutokuwa na maneno ambayo hayakuwekwa na muallif wa kile kitabu wanasema muhaqiqun alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والارضين واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى الامين سيد الاولين والاخرين وامام الانبياء والمرسلين وقائد الغر الميامين والمبعوث رحمه للعالمين صلى الله وسلم عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الابرار المباركين الذين حفظ الله بهم الدين وظهره على من ناوأه من العالمين أما بعد فإن عقيدة أهل السنة والجماعة تمتاز بالصفاء والوضوح والخلو من الغموض والتقعيد والخلو من الغموض والتقعيد لأنها مستمدة من نصوص الوحيين الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة وقد ألف علماء الإسلام قديما وحديثا مؤلفات توضح عقيدة أهل السنة والجماعة فكان منها ما هو مختصر ومنها ما هو مطول وكان منها ما هو مختصر ومنها ما هو مطول ومن بين هذه المختصرات مقدمة الإمام ابن أبي زيد القرواني القيرواني المالكي رحمه الله تعالى رسالته الشهيرة وقد جاءت مقدمة رسالة هذا الإمام العلم الفذ مختصرة جليلة النفع عظيمة القدر مع لزوم طريقة السلف مع لزوم طريقة السلف وهي مع وجازتها وقلة ألفاظها تبين بوضوح العقيدة السليمة المطابقة للفطرة المبنية على نصوص الكتاب والسنة والتي لا, لا نجاة للعبد إلا باعتقادها baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salam zimwendee penzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallam na ali zake na sahaba zake ambao Allah amehifadhi dini kupitia wao na akaidhihirisha dhidi ya wale ambao walioipuuza katika walimwengu anasema muhaqiq fa inna aqidata ahli sunnati wal jamaa hakika itikadi ya watu wa sunna na jamaa tamtazu bisafai inaongoza kwa usafi tamtazu bisafai inaongoza kwa usafi walwuduhi na uwazi walghuluwi min alghumudi wattaqid na inaongoza kwa kutokuwa na giza na vikwazo tukuwa na giza ghumuz ni mambo ambayo yanamfanya kitu kisi kisitambulike kisionekane kitu kikawa ghamidha eh wa taaqid na taaqid ni vikwazo liannaha mustamiddatun kwa sababu itikadi hiyo imeegemea min nususi alwahyaini imetoka kwenye kwenye dalili za wahi wa aina mbili alkitabu wa sunna ambayo ni dalili za kitabu na dalili za sunna bifahmi salafi al-umma bifahmi salafi hadhihi al-umma kwa ufahamu wa wema wa umma huu dalili zilizo egemezwa kutoka kwenye kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema wa umma huu waqad alafa ulama ulislam qadiman wa haditha alafa kutunga alafa yualifu taalifa na kwa hakika walitunga wanawachuoni wa Kiislamu wanawachuoni umma huu qadiman zamani wa hadithan na sasa wanaendelea kufanya hivyo muallafatin walitunga vitabu tuwaddihu aqidata ahli sunnati wal jamaa vitabu ambavyo vinaweka wazi itikadi ya watu wa sunna na jamaa fakana minha ma huwa mukhtasarun ikawa katika vitabu hivyo kuna vile ambavyo ni vifupi vidogo wa minha ma huwa mutawwalun na kuna katika hivyo vitabu ambavyo ni virefu vikubwa wa min baini hadhihi almukhtasarat na miongoni mwa vitabu hivyo vifupi muqaddimatul imam ibn abi zaid al-qarwa al-qayrawani ni kitabu hichi cha muqaddima wa imam ibn abi zaid al-Qayrawani al-Maliki ambaye madhhabu yake katika fiqhi ni madhhabu ya Maliki rahimahullah alitunga risala yake risalatahu shaira risala yake iliyokuwa mashuhuri kwa jina hili muqaddimatul imam ibn abi zaid al-qayrawani وقد جاءت مقدمة رسالة هذا الإمام العلم الفذ المختصرة na kwa hakika jaat ilikuja au ulikuja huu huu utangulizi ulikuja utangulizi huu sawa ulikuja utangulizi wa risala hii kad jaat muqaddimatu risalati hadha al kwa hakika ulikuja utangulizi wa risala ya huyu imam al-alam imamu ambaye ni mwana wa chuoni alfadh tena mkubwa mukhtasaratan mukaddima huu ulikuja kwa ufupi jalila naf'i lakini wenye manufaa yaliyokuwa makubwa azimatul qadr wenye nafasi iliyokuwa kubwa qadr maana nafasi au qadr kwa maana ya cheo kwa kitabu kilicho kilichokuwa na thamani kubwa eh, manufaa makubwa maaluzumi tariqati salaf pamoja na yote pamoja na yote kitabu hichi kilikuwa na utaratibu ambao waliokuwa nao wema waliotangulia katika utunzi kilikuwa na utaratibu tarika maana yake ni utaratibu na njia ya utunzi ambao walikuwa nayo katika utunzi wema waliotangulia kwa hiyo pamoja na ukubwa wa mtunzi katika elimu sawa kadhalika pia kitabu hichi pamoja na kwamba kilikuwa ni mukhtasara kadhalika pamoja na kwamba kilikuwa na manufaa makubwa na qadir watu walikitukuza waliki kitabu hichi walikiqadir kuinua kipa nafasi ya juu kilikuwa kimelazimiana katika utunzi wake njia kimelazimiana na njia ya wema walio waliotangulia wahia na kitabu hicho au mukaddima huo mawajazatha pamoja na ufupisho wake wa qillata alfadhiha na uchache wa matamshi yake mukaddima huu tubayin unabainisha biwuduhi alaqida salima unabainisha kwa uwazi kabisa aqida iliyosalimika almutabiqatu lilfitra aqida ambayo iliyotabikiana iliyoendana sababa na maumbile almubayyinatu ala nususil kitabi was sunna aqida ambayo ay almabniya inayo iliyojengeka ala nususil kitabi was sunna kwenye dalili za kitabu na sunna jazakumullah khair wa hiya ma'a wajazatiha wa qillatu alfadhiha tubayinu biwuduhin العقيدة السليمة المطابقة للفكرة للفطرة almabniyatun ala nusus alkitabi was sunnah wallati la najata lil'abdi illa bi'tiqadiha am itikadi ambayo hakuna njia ya mja kufaulu isipokuwa kwa itikadi hiyo yani isipokuwa kwa kuamini itikadi hiyo kwa hadhihi risala risala hii lam yufridha al-imam ibn abi zaid al-qayrawani risala hii lam yufridha hakuipwekesha hakuipwekesha imamu huyu ibn abi zaid al-qayrawani fi masail al-i'tiqadi faqat hakuifanya ikawa imezungumzia masuala za kiitikadi peke yake ha afrada hakuifanya ikapwekeka ikawa inazungumzia masala ya kiitikadi peke yake walakin shamilat masail al-i'tiqad lakini risala hii ilikusanya masala za kiitikadi kama shamilat aidan masail ash-sharia kama ilivyokusanya pia vile vile masala za kisheria yani masala za kifiki fatakallama fiha ani sala imamu humu aliongelea kuhusiana na mambo ya swala wa ani zaka akaongea pia kuhusiana na mambo ya zaka wa anisiyan na kaongelea pia kuhusiana na mambo ya saumu wa anil haji na kaongelea pia kuhusiana na mambo ya hija wa anil janaiz kadhalika pia akaongelea kuhusiana na mambo ya hukumu za jeneza wa anil ramyi kadhalika pia akaongelea kuhusiana na mambo ya kutupa kutupa mishale au kuhusiana na masala ya jamarat ramil jamarat wa tijara pia kaongelea na masala ya biashara wa anil hudud kaongelea muallif kuhusiana na masala ya haddi hukumu zile za kisheria zilizopangwa na kuwekwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na mtume alayhi salatu wassalam katika sunna zake kama kukata mkono kupiga mawe kupiga fimbo wa ani riba ameongelea kuhusiana na riba kama takallama fiha aidan anil adabi wasuluk pia kama alivyoongea humo katika kitabu hichi katika risala hii kuhusiana na mambo ya adabu na tabia kaadabi tasaub kama vile adabu za kutoa mwayo eh wadukhulul khala na adabu za kuingia adabuni wanahwi dhalik na mfano wa hayo adabuni mnapajua وقد نظم الشيخ أحمد قد نظم الشيخ أحمد شيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي aliweka nazm aliweka nazm hichi kitabu alikitungia abiyati inazama bima ametunga hii risala almaliki naye pia madhhabi yake ni maliki almutawaffa sana 1285 mwaka 1285 hijiria مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني نظما بديعا ثالثا alitunga nazman nazman sawa eh wakad nazama nazman sawa wakad nazama haya maneno yote yaache njoo mpaka hapa nazman umeelewana eh badian salisan mama na badian Eh jamilan nzuri salisan layinan Ha? Eh? Yaani abiyati zilizokuwa laini munqadun sawa zilizokuwa laini ambazo zenye kunyenyekea katika us, yani kila unavyosoma zinakufanya upate inqiyad zenye kumfanya mtu anyenyekee wakati wa kusoma kwamba ni laini zimekirahisisha hiki kitabu tumeelewana zimekirahisisha hichi kitabu kimekuwa ni kitabu chepesi chenye kufahamika chenye kuhifadhika chenye kusomeka umeelewana eh ambaye alianza katika nazmu yake alhamdulillah hamdan laysa munhasiran ala ayadihi ma yakhfa wa ma dhahara thumma salatu wa taslimu almuhaymin ma habba as-saba fa'adarra al-'arid al-matara ala alladhi shada bunyana alhuda fasama wa sada kull al-wara fakhran wa maftakhara نبينا أحمد الهادي وإطرته وصحبه كل من آوى ومن نصر وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما بأسباب العلا ظفرا لا سيما أصل العلم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا ها هوني Sheikh Ahmad bin Mushrif al-Ahsai al-Maliki rahimahullah ta'ala amekitunga amekitungia nazmu kitabu hichi nazmu iliyokuwa nyepesi laini iliyokuwa nzuri raaina min almunasib ithbatahu ma'a nafsi almuqaddimati qabla albad'i fi alsharh sawa eh wa hawa hawa hawa wamesema kwamba tumeona katika munasib ni kuithibitisha katika munasib ni kuithibitisha hii manzuma maa nasi almuqaddima pamoja na nasi maneno ya muqaddima sawa kabla lbadi fi sharhi kabla ya kuanza kusherehesha kabla lbadi fi sharhi kabla ya kuanza ya kuanza kusherehesha hadha kad raa شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى شرح مقدمة هذه الرسالة هيفي يعني هاي باتل تقولية ها تيليس يوت فموجنا هيفي اليونا شيخويتو أحمد بن يحيى النجمي اليون أشرهش مقدمة وهي رسالة لاشتمالها على معتقد الإمام ابن أبي زيد القيرواني kwa sababu risala hii imekusanya itikadi ya al-Imam Ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah ta'ala sharhan yazidu fi jalaiha wa wuduhiha sharhi ambayo inazidisha uzuri wa hichi kitabu utukufu wake na uwazi wake kwamba kwanza nakifanya kinakuwa jalil kitabu kinakuwa jalil bimaana kinakuwa adhim sababu hata yule ambaye aliyekuwa baadhi ya alfadh hakuzifahamu upana wake kwa sharhi ya shekhe Ahmad ibn Yahya najmi ataona namna gani kilikuwa na faida kubwa kadhalika yule ambaye baadhi ya alfadhi kwake zilikuwa ghamida zimejificha kuna giza kwa sababu ya sharhi yake kit, uh, eh, kitakuwa wadhiha kitakuwa wadhiha ويفصل ما اشتملت عليه من المعاني القيمة والمسائل الجليلة النافعة شيخ يفصل أنا بمبانوا ما اشتملت عليه من المعاني يلي mahusiano ndani yake katika maana alqayma zilizokuwa nzuri walmasail aljalila alnafi'a na zile masala ambazo ni jalila ni adhima masala kubwa zenye faida na zenye manufaa neno jalila eh maana yake ni adhim kwamba kitu kimekuwa jamil kwa ule uzuri wake kikawa kitukufu kwa ule utukufu wake kikachukua heshima kubwa katika masala ya kiilmu iko hivyo kwamba masala moja mathalan unaweza ukisoma wewe ukaipita ukajua maana yake lakini usi, usiipe kadiri ile masala akipita Sheikh Fauzan Allah muhifadhi akisherehesha Eh, jumla ile ile ambayo kwako ilikuwa inapita kila siku unakuta ile jumla inaingia ndani ya moyo wako unaitukuza unai unaiona kwamba ni adhima kwamba ah masala hii kumbe ni masala ya nafasi katika katika katika jamii na hasa hata ukisikiliza mashaikh wakubwa hizo CD za Sheikh Ibn Baz rahimahullah Sheikh Ibn Uthaymeen Sheikh Albani na mashekhe wetu waliokuwa hai amsal Sheikh Fauzan Sheikh na Sheikh Ubaid na Sheikh Abad na wengineo katika mashaikh kama Sheikh Luhaida wa amthaluhu wakisherehesha baadhi ya nususi zilizokuja katika katika mutuni ambayo matini wende ulikuwa ukisoma kila siku ile matini kwako wewe inakuwa na nafasi kuliko kabla bado hujaisoma matini ile katika sherehe ya shekhe katika mashekhe wakubwa tunasema alishirehesha sharhan yazidu fi jalaiha wa wadhiha wa yufassilu mashtamalat alayhi min almaani alqayyima walmasail aljalila an-nafi'a wadhalik na kwa sababu hiyo lianna na jambo hilo lianna al-imam al-qayrawani min ulama as-salaf al-mutaqaddimin yani sheikh alifanya hivyo kwa sababu imamu ibn abi zaid al-qayrawani ni katika wanaochuoni wa kisalafi watangu ni katika wanaozuoni wa kisalafi watangu kwa hiyo mashehe wanavitafuta vitabu vya wanawachuoni wa kisalafi watangu vile vitabu vina faida kubwa ambayo sisi tukisoma hatupati zile chachu za yale maneno tunafanya tarjia juu juu kwa sababu tuyafahamu yale maneno maneno yaliyomumle yanakusudia nini na yanalenga nini kisha wao wanafunua yale maneno wanatoa humudhi yaliyokuwepo katika yale maneno kisha nahnu nastafidu tariqati sharhihim faqad ulida sanata 300 wa kam wa 10 hijria Sheikh Ibn Abi Zaid al-Qayrawani amezaliwa mwaka wa tatu na na kumi zaidi ya miaka 1000 eh kuanzia alipo alipozaliwa mpaka kufa kwake amekufa mwaka wa 389 kwa amekufa ameishi miaka mingapi miaka 79 rahimahullah alayhi rahmatullah wa kana ala tariqati salaf na alikuwa katika njia ya masalaf alikuwa katika njia ya masalaf baada ya masahaba walipokuja matabiin sawa watu walianza kugawika katika ma, makundi mbalimbali umeelewa watu walianza kuganyika kuganyika kwenye makundi mbalimbali qadaria jahamia mutazila shaaria na makundi mengine mengi kwa hiyo wakawepo baadhi ya wanawachuoni na baadhi yao waliandika vitabu baadhi yao waliandika vitabu lakini hawa wanawachuoni pamoja na kwamba walikuwa katika zama za masalaf lakini hawakuwa katika tarika tu salafu salih walizalik ukiona katika vitabu hivi wasema wakana ala tarika tu salaf basi ongezea pale salafu asalih kwamba alikuwa katika njia ya wema waliotangulia alikuwa katika njia ya wema waliotangulia kwa sababu salafu wanagawanyika mara mbili kuna salafu salih na salafu talih sawa kuna wema wazuri na wema eh, kuna kuna waliotangulia wazuri na waliotangulia wabaya kwa hiyo wakana la tarika tusalafa alikuwa katika njia ya wema waliotangulia na ili umjue mtu ni mwema ni lazima awe ame ametajwa na wema wenzake wa zama zake sawa kwa sababu shekhe ahmad ibn yahya an-najmi rahimahullah ta'ala ni mwanawachioni wa zama hizi zama zetu hizi sawa ashafariki lakini mwanawachioni wa zama hizi tumeelewana eh yeye ameishi zama za kina Sheikh Ibn Baz zama za Sheikh Uthaymeen zama za mpaka kina Sheikh Fauzani wamemwasir katika wanachuoni wetu kwa akisema wakana ala tariqati salaf lazima maneno haya atakuwa ameyatoa sehemu hasa kama dhakara dhalika al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah ta'ala maneno haya ameyataja al-Imam adh-Dhahabi Allah amrehemu fi siyari katika kitabu chake asiyar sawa ambacho kinaitwa siyar alami nubala kitabu kikubwa katika vitabu vya tarikh katika aqida ahli sunna wal jamaa siyar alami nubala juzu ya 17 kurasa 12 وكان رحمه الله على طريقه السلف في الاصول كنukuma neno yake kwamba wakana rahimahullah alikuwa Allah mrehemu imamu huyu Ibn Abi Zaid al-Qayrawani alikuwa anafuata njia ya wema katika usul ma ma, ma al bil usul huna al-usul huna al-aqida al-usul huna al-aqida na wakisema masalaf maana yake tunakusudia nini tunakusudia itikadi sawa Alimamu al-Ghazali rahimahullah ta'ala alikuwa madhhabu gani? Alikuwa madhhabu gani katika katika fiqh alikuwa madhhabu ya Shafi'i. Lakini katika aqida sawa alikuwa katika madhhabu ya ya Ashaira. Katika madhhabu ya Ashaira katika baadhi ya mambo alikuwa katika madhhabu ya nini? Ya Mu'tazila katika itikadi. Tumeelewana eh? lakini katunga kitabu ametunga vitabu vingi sawa kadhalika al-Imam al-Juwayni wallahu ta'ala ash'ariyun ametunga vitabu sawa na vinasomwa vitabu hivyo katika adabu wal akhlaq katika ilmu al-usul wal fiqh na mfano wa haya lakini katika usul huwezi kukuta wanawachuoni wakiwazaki الإمام ابن الإمام الحرمين الجويني na Imam al-Ghazali wala wakimzaki al-Imam al-Batilani na wengineo katika wanachuoni sababu katika usul hawakuwa katika manhaj ya as-salafu salih manhaji ya wema waliotangulia anasema la yadri al-kalama Ibn Abi Zaid al qirawani alikuwa hajui kalam ay falsafa ilmu al-kalam maana ilmu al-falsafa alikuwa hajui elimu ya kutunga maneno kubadilisha maneno kweli kuwa uongo uongo kuwa kweli wala yataawalu na wala Imam Ibn Abi Zaid al qirawani alikuwa hafanyi taawili sifa za Allah subhanahu wa ta'ala hawa wote sawa ni wanawachanja jahabidha lakini walikuwa muawilun sawa walikuwa muawilun kiongoza na albaqilani rahima rahimahullah ta'ala wa muawila ha al-Imam al-Juwayni muawila alikuwa Imam al-Ghazali muawila na wengineo katika wanaoshoni ambao huwezi ukakuta maaima wakiwazaki kuwapa sifa ya kwamba hao walikuwa katika usula fata manhaj ya as-salafu salih ay usul wa masail al-i'tiqad 'inda as-salaf ay ويقصد رحمه ويقصد رحمه الله تعالى بالأصول anakusudia alimamu dhahabi usul kwamba misingi na masaili za itikadi ya itikadi inda salaf kwa wema waliotangulia ambao wema waliotangulia walikuwa na misingi ha, eh, na walikuwa na masala za kiitikadi ambazo wanakubaliana wote wanakubaliana wote na wala sidanganyike katika baadhi ya vitabu wakakwambia hadhihi hi aqida ahli sunnati wal jamaa usidanganyike kwa sababu katika baadhi ya zama hapa katikati kama karne ya sita karne ya saba karne ya nane walikuwa wafanya kazi kubwa ya uandishi na ufundishaji alikuwa ni ashaira na mu'tazila na ni watu wa bid'a na wakati huo wakawa wanaandika vitabu na kusomesha wakijinasibu kwamba wao ni al-sunna wal jamaa na maneno mpaka sasa katika vitabu hapo lakini hayo maneno walikuja aima baadaye kuja kuya kuyakanusha na kuja kufafanua zile itikadi ambazo zilizokuwa nazo kama itikadi walizokuwa nazo hawa si itikadi zetu ahlusunna wal jamaa kulingana na kauli ya Allah hii kulingana na kauli ya mtume hii kulingana na kauli ya sahaba hii hata kama ni imamu katika aima ambao wamefanya kazi kubwa ya usomeshaji na uandishi wa vitabu na ndio maana alipokuja katika zama hizo hizo walikuja wanawachuoni kufafanua na kubainisha kama vile al-Imam Ahmad ibn Abi halim ibn Abi salam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala na al-Imam ibn al-Qayyim al-Imam ibn Kathir رحمه ta'ala تعالى al ابن عبد الهادي Hadi al ابن Ahmad ابن حجر العسقلاني Hajar al ndio zama za kina al-Imam nawawi rahimahullah ta'ala wote hawa wamekuja kwa wingi kuondoa zile falsafa ambazo zilizokuwa zimewashinda watu kuzibadilisha kwa sababu ilifanyika kazi ya watu wa bid'a kubwa ambayo ilihitajika ifanyike kazi ya masalafi kubwa ambao mmoja katika watu ambao waliokuwa waliochomoza katika zama zake na Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala kwa juhudi aliyofanya katika ufundishaji kafanya jihadi ya uandishi na usomeshaji kadhalika kafanya jihadi ya upanga na silaha kabisa kutoka kwenda kupigana watu na watu wa bid'a mpaka akawa amefia amefia katika jela moja miongoni mwa jela zilizopo katika nchi ya Misri amekuja mwanachuoni huyu baada ya zama za hawa ambao niliwataja ambao ni akina al-Imam al-Ghazali baada ya yale ambayo aliyokuwa yakifundisha akina Juwaini na akina Bakillani na wengineo ambao walikuwa katika karne ya sita na ya tano na na kuendelea huko وايضا وايضا لما كان الامام القيرواني من ذهن سيال kadhalika pia ni kwa sababu ya yale ambayo wa aidan ni kwa sababu ya nini yani Sheikh Ahmad ibn Yahya al najmi miongoni mwa sababu za kusherehesha kitabu hichi naam miongoni mwa sababu za kusherehesha kitabu hichi sababu ya kwanza ni kwa sababu gani ni katika wanawachuoni walio wa kisalafi waliotangulia sawa na alikuwa katika tarika tu salafi kama alisema Imam kadha kadhalika miongoni mwa sababu zake ni kwamba Imam Ibn Abi Zaid al-Qayrawani alikuwa ni katika wanawachuoni waliokuwa na ubongo uliokuwa safi sayal aisah ubongo uliokuwa sahihi ubongo uliokuwa saria sahin saria ubongo ulikuwa mzima tena uliokuwa na haraka eh uharaka wa kushika maalumati haraka kuelewa haraka kufahamu wa uslubin adb e uslubin jamil uslubu uliokuwa mzuri wa ilmu ghazir na elimu iliyokuwa nyingi ghazir maana kathir kwa sayal ni ubongo uliozihinu sayal ni ubongo ulikuwa haraka kushika kuna ubongo sahi na ubongo esh jamid eh thaqil nai ubongo sahi maana yake eh, ni mtu sahi ni mtu anashat nashitun anta sahi au naim warabu anasema anta sahi au naim yani sahi maana yake huko macho eh au melala ukisema ana sahi maana yake niko macho kwa hiyo katika, katika binadamu kuna watu ambao bongo zao zimeamka akikaa akifikiria akiongea akitoa rai rai ile inakuwa ina manufaa sawa wakadhalika lianna hadhihi almuqaddima min arrisalati mukhtasaratun nafi'a walian wakadhalik kadhalika pia vile vile amesherehesha Sheikh Ahmad kwa sababu utangulizi huu ni katika utangulizi uliowekwa kwenye risala iliyokuwa fupi lianna hadhihi almuqaddima kwa sababu utangulizi huu min risala ni utangulizi uliotoka kwenye nini kwenye risala mukhtasaratun ilikuwa fupi nafi'atun yenye manufaa talaqaha alulama wamekubaliana wanawachuoni sawa bilkabuli wameafikiana wanawachuoni bilkabuli kwa kuipokea risala hii wa sharh na nini na kuisherehesha wameafikiana wanawachuoni kuipokea na kuikubali risala hii wa sharh na kuisherehesha wa minhum man nadhamaha ha na miongoni mwa wanawachuoni kuna wale ambao walio inazim walioiwekea walioitungia abiat ka Sheikh Ahmad ibn Mushrif al-Ahsai al-Maliki kama vile Sheikh Ahmad ibn Mushrif al-Ahsai al-Maliki rahimahullah ta'ala al-mutawaffa sana aliyekufa mwaka 1285 hijria mwaka 1285 wamin masharaha hadha an-nazm pia vile vile kuna wanaochuoni ambao walisherehesha nazmu hii hunaka shuruhun adidatun lihadhihi almuqaddima min ar-risala pia vile vile kuna kuna sherehe nyingi eh, shuruhun adida adida maana yake ni kathira kathira adida maana kathira nyingi lihadhihi almuqaddima za mukaddima hu min risala katika risala yake hadha waqad qama qismu at-tahqiq wal bahth al-ilmi sema hivi na walisimama ilisimama kitengo cha tahqiqi na utafiti wa kielimu bidari minhaj kitengo kilichokuwa katika eh, maktaba inayoitwa Darul Minhaj sawa bitaawuni ma'a lajnati ilmiya pamoja na kusaidiwa na kusaidiana na hiki na, na hili jopo la la, la, la elimu na jopo la la, la, la kitaalamu la utaalamu limuallafati Sheikh al-Allama eh ambalo li, lime, lime, li, lipo kwa ajili ya ya kushughulikia vitabu vya Sheikh mwanawachuoni mkubwa almuhaddith tena mjuzi wa hadithi Ahmada bin Yahya an-Najmi rahimahullah ta'ala bitahqiqi hadha alkitab walisimamia kuhakiki hichi kitabu yani shekhe alisherehesha kitabu hiki na wao wakaanza kukifanyia kazi yani kuhakiki zile nususi ambazo alizokuwa anazitoa Sheikh tahqiqan هذا الكتاب القيم القيم بمعنى كزوري النافع chenye faida tahqiqan ilmiyan tena kuhakiki wa kielimu wifqan alkhutuwati alilmiya kulingana na zile hatua za kielimu almanhajia talia almanhajia tena za kimanhaj atalia zifuatazo atalia zifuatazo ambazo amezitaja hapa sikiliza alana eh namba moja ithbatul ayati alquraniya birrasmi al-uthmani jambo la kwanza katika manhaji waliotumia ni kuthibitisha zile aya yani kuziweka zile aya zilizotajwa katika sharh birasmi Uthmani zinawekwa kama jinsi ambavyo zilivyokuja katika rasmi ya Uthmani kazi zilivyokuja katika msafu wetu rasmi ya Uthmani sawa zitakuwa zinaandikwa kama hivi kama hivi وعزوها إلى مواضعها في المصحف الشريف na kuziegemeza kwenye sehemu yake ndani ya msahafu mtukufu azu yani kusema aya hii imetoka aya ni aya fulani sura fulani ndani ya Qur'an sawa namba mbili takhriju la hadith bimanhaji muwahhad takhrij la hadithi humu kuna hadithi kwa wamefanya takhrij kuzitoa zile hadithi kwa manhaji pekee وقد اعتمدنا في التخريجات على كتب الحديث tumetegemea katika takhriji ha kwenye vile vitabu vya hadithi zata tarqimati almu'tamada yani wanapokuwa wanakuelekeza kama hadithi hii imetolewa sehemu fulani sawa wanakuelekeza kwenye kitabu cha hadithi kilichokuwa na namba tegemea namba tegemewa sababu vitabu vya hadithi saa huwa vina namba kama hadithi ipo kitabu fulani kurasa fulani nambari fulani ka tarqim Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah ta'ala kama vile namba alizoweka Muhammad Fuad Abdul Baqi katika baadhi ya vitabu vya hadithi sema waqad iktafaina bitakhrij alhadith in kana fi sahihain na sema tulitosheka kuitoa hadithi ikiwa ilikuwa hadithi hiyo ndogo sahihi mbili au hadithi ma hadihima bidhikri raqamihi au moja katika sahihi mbili kwa kutaja tu rakam ya hadithi kwa hadithi rakam kadha wa inkara kana fi ghairihi ma dhakarna rakamahu na ikiwa katika vitabu visivyokuwa sahihi mbili tulikuwa tuna tunataja namba yake au rakam aljuz'i wa safha au namba ya juzu iliyopo ile hadithi na safha yake thumma uradna hukma alsheikh sheikh al alayhi ghaliban kisha baada ya hapo tunaleta ile hukumu ambayo aliyohukumu ile hadithi Sheikh Albani tunakwenda kwenye kama mfano imekuja katika Sunan Ibn Majah sisi tunakwenda kwenye Sahih Sunan Ibn Majah Sheikh Albani amehukumu ile hadithi vipi kwa wenyewe wananukuu hawakufanya wao uchunguzi wa zile hadithi lakini wametegemea ile ambayo kaza alifash Albani kwa anasema hadithi hii sahahu albani au dhaafahu al-Albani rahimahullah ta'ala mara nyingi namba tatu takhrijul athar wanatoa zile athar min kutubi tafasir wa kutubi sunna katika vitabu vya tafsir na vitabu vya sunna kama ni athar bi maana inakuwa imetoka kwenye vitabu vya tafsiri au vitabu vya nini vya sunna sawa eh isbatu ala hadith lati ash-shaykh athna sharh bil maana isbat kuthibitisha hadithi alati ambazo awradaha ash alizozileta shekhe athna sharh bil maana wakati akiwa anasherehesha akawa ameleta hadithi kwa maana sawa kwa wa muhakikuna kazi walioifanya ni kuthibitisha ile hadithi kwamba shekhe hii hadithi aliileta kwa maana lakini si tunaileta kama jinsi ambavyo ilivyo katika vitabu vya vya hadithi min kutubi sunna katika vitabu vya sunna bi alfadhiha fil hashiya kwa lafdhi yake lakini hiyo tunaiweka wapi kwenye hashia chini litattadhiha alfaida min dhikriha ili iwe wazi faida ya kuitaja ile hadithi namba tano sharhul gharib katika manhaji aliyotumia ya tahqiqi kitabu hichi ni kusherehesha maneno mageni min kutubi shuruhi almu'tamad wa kutubi lugha tena maneno hayo walikuwa wanayatoa maana zake sherehe zake wanatoa katika vitabu vyenye sherh vilivyosherehesha neno lile na vitabu vya lugha vilivyofafanua neno lile sawa kwa maneno gumu wanatafuta maana katika vitabu vya sharh kama jana tulikuwa tukifundisha tukapata neno ajale. Eh? na uslubu huu wa kusema kwamba neno limemshinda mwalimu kusema kama hili neno mtuliangalie ndio uslubu wana wana wachuoni. kwa nasema kwa Sheikh Abadi rahim eh, hafidhahullah kwa anafundisha uh, ima Ibn Majah na kama si Ibn Majah sahihi Bukhari katika msitu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam afika katika masala anasema hii masala hii msikuipitia au nimeipitia lakini sikuielewa peta mbele sogea achana naye au masala nyingine anawaambia Sheikh Ruhaydani anawaambia shufi fi google madha yakulu google ah kuna mtu mmoja alikuwa na, anaitwa Umaisani ni Mwingereza mwenye asili ya Yemen yeye alikuwa yuko makini sana Rushaidani anasoma yeye yupo na iPad yake pale Sheikh akasema shushui Google na alikuwa Sheikh anafundisha anafundisha vitabu vya hadithi pamoja na nini pamoja na ilmu alhadith tarajumu wale ya wale marwat na kadha sasa kaangalia katika kitabu kile na kaangalia katika kitabu kile sawa kaangalia katika kitabu kingine shuruh zile labda za mara nyingi sana katika shehe za, za Bukhari kaangalia Fathul Bari Ibn Hajar Fathul Bari Ibn Rajab hajapata kaangalia kaangalia kaangalia nasema mimi sijaiona hebu angalia Google anasemaje kwa baada baada ya sekunde kadhaa hivi unasikia yakulu kadha kadha kadha na wakati mwingine shehe arabisha anasema hapana sio sala la la hada madkhul fi hada ايوه ليس مقصوده hii sio maksudi yake tuendelee mbele tutafuta tena siku nyingine au achaneni naye sio lazima kila mnachofundishwa kwamba sasa mmekuwa wewe kila kitu unajua mengine mnayapita na mnaendelea mbele na sio kwamba mjasoma pia mnakuwa mmesoma na kwa hiyo hawa walikuwa wanaangalia la, ah, neno gumu ambalo shekha kulisherehesha wao wanatafuta shuruh wanatafuta vitabu vya lugha vitabu vya maani wanaleta lile neno wanasherehesha pale tunaenda mbele chini ya hashia Eh, namba sita iradu baadhi taaliqati lazima walikuwa wanaleta baadhi ya taaliq lazima zilizokuwa zinalazimika kuzileta taaliq eh taaliq ni kama vile kuchangia kama mchango fulani hivi ambao mchango huo unalazimika kuletwa katika kuhakiki kitu ili kile kitu kiwe wazi alafu musamlibu afahamu lidhahi maana ili kuweka wazi maana sawa na katika manhaji yao pia namba saba wad'u anawin لفقرات الكتاب المشروح تيسيرا على القارئ وضع عناوين عناوين جمع ايش جمع عنوان اه katika tahqiq alikuwa anaweka anwani لفقرات الكتاب المشروح تيسيرا على القارئ ya vile vitengo vya vilivyo ndani ya yani fakaratu kitab ni zile maudhuat kama tumetoa kwenye maudhu fulani hii ni fakra fulani ha? hii ni fakra fulani yani hichi kitakuwa ni kitengo fulani ambacho kinatakiwa kiwe na maudhu ambayo itahusiana na yale ambayo yaliyo chini yake li fakaratu kitabu almashruh kitabu chenye kushereheshwa tukana vile vitengo vilivyomo ndani ya au zile maudhu zilizomo ndani ya kitabu cha kushereheshwa taisiran alalqari taisiran ala madha alqari kumwekea wepesi msomaji hatta yasila ila buhyatihi biyusrin mpaka afike kwenye lile lengo lake kwa wepesi afike kwenye lile lengo lake kwa nini kwa wepesi sawa namba namba nane hii imeleka hii nani hii nukta kwamba ukiwa unataka kufia kwenye lengo la kufahamu nini anasema shekhe ni lazima uwe umewekewa anwani fulani juu kwamba ah hapa tunaongelea kitu fulani tumeelewana eh kwa mfano anasema mwalifu anasema walillahi alasmaul husna muhakikuna hapa juu utaona wanasema lillahi alasmaul husna kwa mada hii inasema lillahi alasmaul alhusna kwamba Allah na majina mazuri wanakusudia tena wasifatul ula wanasema lillahi asifatul ula ukiona ndani ya kama udhu fulani kamewekwa kwenye jengo eh ujue maneno hayo ni nani ya muhaqqiq na sio maneno ya Sheikh Ahmad najmi na la sio maneno ya Ibn Abi Zaid al-Qayrawani tumeelewana lazima ufahamu hilo namba nane عمل مقدمة لتحقيق للتحقيق بينا فيها المنهج المتبع في تحقيق هذا الشرح القيم عمل, مقدمة عمل مقدمة للتحقيق هذا المقدمة الذي نحن بصددها نحن في المقدمة هي مقدمة المحقق أليس كذلك؟ ستبقى katika ule utangulizi wa wale waliohakiki ambao waliohakiki hichi kitabu sio Ahmad ibn Yahya najmi rahimahullah ta'ala na sio Ibn Abi Zaid al-Qayrawani bali Sheikh Ahmad ibn Yahya najmi nani ni sharih na sahibu eh, sahibu al-matni huwa Ibn Abi Zaid al-Qayrawani hapo kuna muhakkikun hawa muhakkikuna kazi yao ni kukuhakikishia unasoma maneno ambayo ni ya Sheikh Ahmad na ni ya nani na ni ya ibn abi zaid al qirawani haqiqatan wazi nikupeni mfano kwa baadhi ya vitabu hata sisi tunasomesha wakati mwingine ghairu muhakkak tunasomesha tab'a at-tijariya sehemu kumeandikwa baitu sawa wao wanaandika yabitu sawa badala ya bait wanaandika ni yabit au yabit kubadilisha be kuwa ye ye kuwa be ya, ya mbele kuwa nyuma ya nyuma kuwa mbele sehemu nyingi huwa tunarekebisha na hasa tuna kitabu kinatusumbua sana kitabu gani kile sharh ya masailul jahiliya sawa cha masail aljahiliya mara nyingi kama anakuwa muhakikuna ni wafanyabiashara sio jopo maalumu la wanawachuoni basi utasomesha kitabu kicho kikiwa kinakuuma kwa sababu zile nususi za mtunzi zitadondoshwa na wataandika wao kupitia kompyuta kwa makosa sababu wale wenye, wenye kuandika ni wafanyabiashara yeye anaandika kitabu kisha atoe kopi elfu ishirini anajua akiingiza dukani atauza atauza kile kitabu na kwa amal muqaddima katika manhaji tuliotumia ni kutengeneza utangulizi litahqiq utangulizi wa kuhakiki bayanna fiha almanhaj almuttaba tumebainisha katika utangulizi huo manhaji ambayo itafuatwa fi tahqiqi hadha sharh ndio manhaji yenyewe ndio hii kadima huu wa tahqiqi umebainisha manhaji itakofuatwa ambayo ilitumika katika kuhakiki hichi kitabu kwa tukiwa tunasoma ni lazima nani hii hii manhaji tu tunaikumbuka kwamba pale walisema hivi walikuwa kusudia hivi pale walisema hivi walikuwa kusudia hivi hadha sharh alqaim sharh hii nzuri ah, namba 9 amal tarjamati mujaza lilimam ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullah katika tahqiqi yetu tulitengeneza pia utangulizi no tarjama ha, eh, tarjama fupi ya mtunzi wa hii risala ambaye ni nani ibn abi zaid al-qayrawani ta'ala namba kumi katika manhaji ya muhaqiqun ithbat nafsi muqaddimati muallif al kuthibitisha nafsi za muqaddima utangulizi wa mtunzi wa hii risala fi awwalil kitabi kamilan mwanzo wa kitabu ya ukamilifu eh tumethibitisha nafsi tumethibitisha nafsi ya muqaddima sawa muqaddima alifu risala nafsi ya utangulizi wa nani uh, utangulizi wa hii risala fi awal kitab manzoni mwa kitabu kamilan ikiwa imekamilika Mmeona nafsi mukadimati muallif angalia peji nyuma peji ya 30 imeandika nafsi mukadimati muallif risala mala ta'ala أسمى قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأحكام في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما ونبهه بآثار سنته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم أما بعد akaendelea mpaka mwisho wa nini wa uh, mukaddima wake kwa anasema amal إثبات نص مقدمة مؤلف الرسالة في أول الكتاب كاملا كو كاملف ثانيا ثم إثبات نظم مقدمة الرسالة لشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي نقلا من ديوانه تميون إيش تميون تميون إيش nakla min diwani nukuu kutoka kwenye diwani yake sawa wallahu min warai qasd na Allah yuko nyuma ya makusudio yani anajua makusudio ya waja wake وهو الموفق وهو الموفق والهادي الى sawa'is sabil na yeye Allah ndiye mwenye kuwafikisha na mwenye kuongoza kwenye njia ya sawa sawa وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم ماليزا هو مقدم محقق نكتفي بهذا الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم